goizuntan gure gomita, Samar edo Juan Carlos Etxegoien, nafartara soziolinguista edo sozio izkuntzalaria, egunon Samar? Baizu ere. Ala beraz, zurikin eipatuko ditugu pundu ezberdinak, eskuararen egoera, eh, normalizazioa, ofiziatasunak zer edo zerrez, eskualkien eh, eragina, beraz, hasiko gira lehenik eh, eskuararen egoera, Orokorki, hola, mediku bat bezala, zertan da, Euskara? bo, zaila baita hori erraitea ez, e, bi, bi Baina, e, seitzen dugu, hemen gaude, ez, ez da guti, egun... <laughs> Eta e, eh, detai dago, ez, ikusten da, ba, guziz galduri den tokietan, eta ba, hala ere, nola atxikitzen duten, edo nola jendea saiatzen den, e, eusten, edo berpisten, e, zenbait tokietan. E, luze da, zin e, labur aritu gai hortaz. Ilzorian da? Euskara? Euskara ez, Euskara salbatuta, o, Euskara dago salbatuta, liburutan e, hori izta arazo, bada, badire gramatikak, iztegiak, e, e, Euskara alde hortarik e, salbatuta dago. Iduri bai luke eh, Euskara edo mintzoa gugandik at den zerbait da, ez? Arazo ez da Euskara, arazo da Euskaraz mintzo den komunitatea. Eta hori arazoa da, hemen, biztan da, inolako ezagutzarik espaitu ofizialki, baina funtsean gaia munduko gaia baita, zen bortz mila eh, kultura desagertzen nahi dira egun. Euskara, oai, edo Euskara, eskolan bai, karrikanez, Bai hori da, ez, eh, funtzean eh, azken urtetan lortu dugu eta eskolan sartzea e, eh, nun baitorz, tokitan, tokian tokiko egoera, baina e, karrika da eh, arazo, eta karrika gizarte arazoa da. Eta gizarte arazoak e, nik dakidalarik politika deitzen dira. Politikak, baina hori da ah, da zergati nagusia politikaren gatik? Bistan da, esagutza ofizialik ba-, ez bada eta beharrezko bai da bertzizkuntza bat ezagutzea eta mintzatzea tokian hitzetan e, baster gauza bezala gelditzen da, ez? Da, e, apaindura baizik ez, eta beraz, emeki emeki e, desagartuko da, hori e, garbi da. Lehen, emaiten zen hainitzez e, gehiago, oai gutiago, alta eskola gehiago, zure analisia erranduzu, eh, politika eta dela, me, xuxen, badea, agazoina e, finko, finko bat bat bakarrik ez anitz badira, ez? Baina funtsean da eh, ezagutzaik ez etzaio onartzen euskaldoneri bere lurraldean bere hizkuntza esmintzatzea. E, eh, hori ez bazaio ezagutzen, ba bistan da lena edo berandoago e, eh, galtzea joanen da, ez? Horreatik hemen gabiltza horri itzuli bat e, nola egin, ez? Hori itzularaziz, arazteko, ez? Bez gakoa ofizialtasuna? Ez bakarrik ezinezkoa eh, eh, balitz, baina e, gerta daiteke ofizialtasuna, Irlandan bezala, baina karrika ala ere galdua egon, eh? Mhm. Euskararen salbatzeko, Euskara batua, ze ongi izan da hori zuretako? Agian ez gira sobera eh, akort eh, batua nola egin zen, baina biztan da izkuntz guziek badute eh, batasun bat eh, alegia eh, deitzen den eh, mintzo molde bat. Hori Alemaniatik hasita Inglaterran barna, ala da, eta behar da, behar da, hemen ere. Euskalkiak zertan dira? Ba, ba, biztan da, hor daude, ez ezautzen ditugu, guziak izan direnak eta direnak. Eta hor be, da, zenbait tokitan, eman dezagun bizkai aldean gaur egun, ba, nola baiteko normantazun kipi bat ola lortu bada edo, hor gero berriz heltzen diote e, Euskalkiari tokia bilatzeko, ez? Ipar Euskal Herria eta Nafarroaren egoerak e, konparatzen aldira? Baita gainerakoena ere, eh, ez, azu pentsa, eh? nik uste oroar eh, mailak badira, baina gipuzkoan edo bizkaian eh, badire ere eh, arront berdintsuak diren egoerak, eh? zindugu pentsatu sobera hobeki dauden. Eh, jendeak kurutzatzen eh, dituzu, erriko jendeak, eh, irikoak erakasle entzuten da berriz eskoletara diteko, buraso batzuek orain adibidez ipar euskal egian, ikastoletan ezartzen dituzte aurrak, berek antzi baitute, ez, do, ez baitute gehiago emaiten, eta beste batzuek erreiten deiete, baina zure aurrak eskolan, ikastolan dira, baina kanpoan agusatzeko mementoan frantzesez adi. Bai hori da, aurrek egiten dute ikusten dutena eta aditzen dutena. Eta beraz, eskola bakarrik aitzen balen bada euskara, ba, eskuara izanen da, eskolako gai bat gehiago matematika den gizan edo gramatika edo, edo, edo, edo anglesa. Bez ingurumena ajunt eh, erde, erdalduna hori egiten alda, komunikazioaren aldetik, behar politikari elotzen alda, hobetzen balitz komunikazioa gauzak eh, obiaglita abisten ah, da, da, baina ora lor guzietan aritu behar da, ez? Eskolan, eh, eh, e, komunikabidetan, karriketan, eta bar, hoize, ez? Batzuek eh, lotu dituzte usu e, lehenago eta euskara, eskora dena zaku berian ezagi, eh, e, burroka euskara eta desberdintasunik egin gabe eta orain badira urratsak, eta etarenganik bake, bake prozesua da estatuak eh, ez dira biziki mugitzen, izan da din Espainol, Espainol estadoa edo Frantses estadoa, horrek dena blokatzen du eh, eh eskuara laguntzeko? Bistena lagundu iztu egiten, ez? Ba, borri, ba, horren jakitun behar dugu izan, ez du xoxoak izan behar, pentsatu, alako batean, uartuko direla, zer goxoak eta zintzoa garen, eta beraz, ordoan emanen daukute eh, behar duguna. Ez, guk gure egin behar dugu, alik eta hobekien. Berriki eh, eskaini duzu Donapaleun mintzaldi bat, eh, Euskara gaurko egoera eta desafio berriak. Ez desafio berriak zoin izaiten aldira? Karrika, errenduzuna, zen jadanik bakigu erakaskintza ez dela aski, ez? Eskolak ez du e, hizkuntzaren izkuntzaren erabilera salbatuko. Hori karrikan da eta hor eragin egin behar da. Mm Hori da esmoa. Hori beraz, eh, karrikan eta politikari berriz lotzeko, hainitz alderdi, abertzaleak, eh, eskuin abertzaleak, esker abertzaleak, eh, politikan, zertan dira alderdiak, bide edo borroka ona egiten duteia, edo nola ikusten duzu politika mailan eskoraren gaia? Bai, eta funtsean ez ditu, eh, eh, ez dituta taipatuko e, eh, kontra diren, ez gure alde, e, diren alderdiek igual beharko lukete gutiago e, errebindikatu Euskara eta e, gehiago mintzatu berez. Euskarak behar duen politika da, politika Euskara segitea. Beraz, uh, eh, eskuararen salbatzeko ez da hil zorian gehiago ejan duzu, behin hortan dela pixkat gehiago hainitz ere uh, eh, obetu behar. Beraz, uh, labur biltzeko gure sola saldian, ez, zer egin behar lukete autetxiek, zer egin behar lukete eragileek uh, eskualegian dena inguru horren uh, obetzeko. Ba, berriz ere, ez da gai bat ola bieletan emaitako, ez? Baina funtsean, Euskaraz egin, baina ez zerran egin, e, e, mintzatu, elekatu, ez? Eta horrek e, deplauki ekartzen du eredu bat, e, karrikan ikusten ez dena. Eh? E, mintzoen alde egoten altzira, baina bo, bakigu gurean ere, baita e, e, kontrakoenak ere mintzu dire alde e, itxusi baita kontra mintzatzea oain, ez petute deus egiten, ez. Uh, Samar, eskertuko zeitugu uh, eh, irrati hauetara turbilurik, eta mire esker. Ez da zeren, zuei.